بوك تو واحد وتسعون 91 91. الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Nebensätze mit das 1 Nebensätze mit das 1. ربما سيتحسن الطقس غدا Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. كيف عرفت هذا؟ Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? أأمل أنه سيتحسن Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. سيأتي بكل تأكيد Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. هل هذا أكيد؟ Ist das sicher? Ist das sicher? أعلم أنه سيأتي Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. سيتصل بالتأكيد Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. حقا؟ Wirklich? Wirklich? أعتقد أنه سيتصل Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. النبيت عتيق مؤكدا Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. أتعرف ذلك بالضبط؟ Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? أظن أنه عتيق Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. مديرنا يبدو حسن المظهر Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. أترى هكذا؟ Finden Sie? Finden Sie? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. لديه المدير صديقة بالتأكيد Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. أتعتقد ذلك حقا؟ Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat.